tukiruzukiwa na Allah kuingia katika huu mfungo na huu mwezi tuweka azma kwamba tutatumia fursa hii ya umri katika matumizi stahiki ndivyo walivyokuwa as-salafu salih tusitumie mwezi wa Ramadhani kwamba ni mwezi wa kulalalala misikitini ni mwezi wa kuanza kuandaa kabla ya kuingia kwake karata keram mazumna gemu musalsalat filamu nini kupoteza saumu wewe huja ufahamu huu mwezi wewe hujui huu mwezi wewe hujaupa stahiki yake mwezi huu mwezi walikuwa wema waliotangulia wanamuomba Allah miezi sita kabla awafikishe wewe Allah amekujalia umefika si kwa utashi wako wala kwa uwerevu wako wala kwa ujanja wako wangapi tunawazika kabla ya Ramadhani kwa siku mbili limetokea hilo Ramadhani ya mwaka jana tunaowafahamu kabla ya Ramadhani kwa siku moja amekufikisha Allah subhanahu wa ta'ala, amekutunukia tunu hii ya mwezi wa ngawira, mwezi wa machumo, mwezi uliojaa kheri tele, mwezi ambao una rahma mwezi ambao ndani yake una maghfira mwezi ambao ndani yake kuna kuachwa huru na moto hatusemi haya kwa kuyagawa yale makumi matatu hadithi dhaifu lakini kwenye ramadhani kuna rahma kwenye ramadhani kuna maghfira kwenye ramadhani kuna itku minan nar ndio maana anaambiwa vibaya yule ambaye amedirikiwa na ramadhani ikatoka Ramadhani hajasamehewa, anaombewa dua mbaya. Muombaji wa hiyo dua ni kiongozi wa malaika na muitikiaji wa hiyo dua ni kiongozi wa mitume na manabii. Hatari iliyoje kwa huyu mtu, muombaji wa hiyo dua mbaya, kiongozi wa malaika muitikiaji anayesema amin kiongozi wa mitume na manabii mtume Muhammad alayhi salatu wasallam muombaji ni Jibril muitikia dua ni mtume Muhammad sallallahu wasallam aangukie pua yule ambaye atafikwa na Ramadhan mpaka imetoka Ramadhan hajasamehewa madhambi yake aangukie pua kwa maana afeli ale hasara huyo uko tayari wewe uangukiwe na hiyo dua kwa uzembe wako kwa kuto kuchunga mipaka ya mwezi huu wa Ramadhani kwa kutokuelewa nafasi ya huu mwezi shaharu tauba wal istighfar mwezi wa toba shahru siyam mwezi wa saum wal qiyam mwezi wa kisimamo shahru tilawati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 Qur'an muislamu ameshindwa kuihitimisha Qur'ani khatma wahida katika mwezi wa Ramadhani aibu mtu atasema kwamba mimi nimebanwa mimi nimeshindwa umebanwa na nini hujui kwamba kuna mwezi unakuja unaitwa mwezi wa Ramadhani kwa nini usipangilie ratiba zako vyema mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawasaidia waja wake anawaandalia mazingira salama yule shaitanu rajim anamuondoa subhanahu wa ta'ala kiingia mwezi wa ramadhani hufunguliwa milango ya pepo hufungwa milango ya moto wasufidati shayatin, na hufungwa kwenye vigingi huko mashaitani. Ubaki mwezi uko salama, ni wewe na nafsi yako al-ammara bisu, inayoamrisha maovu. Ama maradatul jinn, maradatul jinn, wale mashaitani wakorofi makubwa ya mashaitani makorofi yale yanafungwa vinabakia hivyo vidogo vidogo lakini yale mangunge ya mashaitani yale ndiyo yanayochukuliwa haya yote Allah anataka akuafikishe mja wake anakuandalia mazingira ya wewe kutumia fursa ya umri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tukithirishe kisomo cha Qur'an na hili hasa litakuwa tamamu zaidi kwa yule aliyeanza maandalizi ya Ramadhan katika mwezi wa Rajab ndio maana wakasema baadhi ya ahli ilm kwamba mfano wa mwezi wa Rajab mfano wa mwezi wa Rajab karih kama vile upepo mwezi wa Rajab ni upepo unaokusanya mawingu na mwezi wa Shaaban mfano wake ni mfano wa mawingu ya mvua na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mavuno wakasema ahlul ilm asiye panda katika mwezi wa Rajab akamwagilia maji katika mwezi wa Shaaban vipi atavuna katika mwezi wa Ramadhan vipi atavuna mtu ndio maana wanasema wanazuoni mwezi wa Qur'ani mwezi wa wasomi wa Qur'an ni huu tuliokuwa nao Shaabani inaitwa shaharul qurra'i mwezi wa wasomi wa Qur'ani kwa maana ni wale wanaojiandaa mapema ili ikifika Ramadhani wameshazoea. Kama ni gari linasukumwa linasukumwa linasukumwa, tukiingia kwenye Ramadhani gari limewaka, ndiyo maana yake. Vivyo hivyo saumu, huu mwezi wa Shaaban ndiyo mwezi wa saumu. Gari la sukumwa hilo, tukiingia kwenye Ramadhani limewaka na nyinyi mnaifahamu hadithi ya Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu aliyopokea al-Imam an-Nasa'i na ameihasanisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha Usama anamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam ya Rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban mimi sijawahipo kukuona wewe ukifunga mwezi katika miezi kwa wingi sana kama ninavyokuona unafunga kwa wingi katika mwezi wa Shaaban. Hekima yeye kukithirisha kukithirisha saumu katika mwezi wa Shaabani ziko nyingi, kumetajwa hikma nyingi na wanawazuoni wetu wa Kiislamu wametaja kina Ibn Hajar al-Asqalani wamezitaja hikma hizo al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani katika Nailul Awtari na vitabu vingine katika walioyasema baadhi yao kwamba hii Shaabani saumu yake hii ni sunna ratiba kama vile ratiba za swala za faradhi. Umewekewa ratiba ya adhuhuri, kabla ya adhuhuri unaandaliwa pale kwamba sasa ukitoka hapa unaingia kwenye faridha ambayo ni bora zaidi kuliko ni hii ya sunna. Kwa unaingia pale, huna wenge tayari umeshaanza kuswali umeshaanza kuizoea sala umeshaanza kujiweka tayari unaingizwa kwenye faradhi ndio maana baadhi ya wanawazuoni wanastaajabu kumwona mtu kumwona mtu ana unyenyekevu na khushui kwenye swala ya sunna lakini hana unyenyekevu na khushui katika swala ya faradhi wanamstaajabu kabisa mtu huyu soma kwenye riyadu salihin utakuta maneno ya alimamu al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anajipamba vizuri anatulizana vizuri ana unyenyekevu mzuri ana khushu' kwenye sunna sala faradhi wala hajani aji kuna kuna ovyo na kutazama mijusi kwenye kuta za misikiti hii ni ajabu kaikewa hii kama maandalizi kwamba anaingia kwenye kitu kikubwa kwa sababu faradh ni bora kuliko sunna sunna haipati faradh وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه katika alhadith alqudusi aliyopokea alimamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa kitu ambacho chapendeza zaidi kwangu Allah anasema kuliko mja wangu kufanya lile nililomfaradhishia. Hilo mimi nalipenda zaidi. Alafu ndipo akaja akaitaja sunna baada ya faradhi. wala yazalu abdi yataqarabu ilaya binnawafili hata uhibbah, na wala hatoacha kuwa mja wangu anajikurubisha kwangu wa kufanya ya sunna anaendelea kujikurubisha kwa kuyafanya ambayo sikumlazimisha mpaka nampenda mja wangu huyu lakini lipi alipendalo zaidi la faradhi kwa mwezi wa Shaaban alikithirisha ni mwezi pekee ni mwezi pekee katika miezi ukitoa mwezi wa Ramadhani aliyokithirisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam saum ndani yake mwezi pekee hakuna kama Shaaban hakuna kama Shaaban kwa nini kwa kuwa Shaabani ni sunna ni sunna tunayoianza ili kuingia kwenye faradhi tuingie kwenye faradhi tukiwa tayari tuko imara tumeshaizoea saumu wale waliofunga Shaaban utawaona kwenye mwezi wa Ramadhani kwamba huyu alikuwa akifunga huyu saumu kwake ni jambo la kawaida unamwona kwa alama zake na ambaye hana utaratibu wa saumu utamuona kwenye Ramadhani huyu mgeni wa saumu huyu huyu ni yule ambaye alipomaliza Ramadhani 29 mwaka jana alisema bye bye saumu mpaka kwenye saumu ya mwezi wa Ramadhani. Huyu hapa anabiringia biringia msikitini, analalala ovyo msikitini, hana uwezo wa kusoma Qur'ani wala uwezo wa kukaa kwenye darsa na kusikiliza darsa. Watu wanasoma, yuko kule kwenye ukuta. atachoma wapi huyu machomo ya ramadhani atachoma wapi sijawahipo kukuona ya rasulullah ukifunga mwezi wowote katika miezi mfano wa unavyofunga katika Shaaban akamwambia dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina rajabin ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هو نموزي هو شعباني هو نموزي هو wengi wa watu wanaghafilika nao hawafungi wengi wa watu hawafungi shaabani ima mtu anaona kwamba akifunga Shaabani ataanza kudhoofu mapema kabisa, bora endelee kula, ikiingia Ramadhani ana majiguvu yake, mwezi ambao wengi wa watu hughafilika nao, baina ya mwezi wa Rajabu na mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Shaabani ulio katikati huu watu wanaghafilika nao, kana kwamba anamwambia mimi ninachukua fursa kipindi ambacho watu wameghafilika na kheri na baraka za mwezi huu wa Shaaban mimi wakati watu wameghafilika mimi hapana hapana kughafilika kwangu ndio maana ahlul ilmi wakasema kwenye maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida kwamba huu mwezi wengi wa watu wanaghafilika nao yeye hakughafilika pamoja nao a hakufanya hivyo faida yake ni nini kwamba waislamu watumie fursa wakati watu wanaghafilika kwenye kutekeleza mambo ya kiibada wao waislamu wajipinde kwenye taa muda wowote ndio maana as-salafu salih kanu yatatawauna baina al-maghrib wal-isha ndio maana wema waliotangulia walikuwa wakiswali swala za sunna kwa wingi baada ya maghrib kwenda isha. Sunna gani hizi? Ah, zinaitwa an-nawafil al-mutlaqa, an-nawafil al-mutlaqa, sunna zilizoachiliwa. Swali raka mbili toa salamu, swali raka mbili toa salamu, swali raka swala gani ah sunna nimeamua kuswali sunna watu wameghafilika msikitini hakuna watu wameshaswali magharib wamekaa nje ya baraza ya msikiti wanakunywa kahawa wanapiga soga wanafanya kadha wanacheza karata wanafanya kadha msikiti wasubiriwa adhana ya isha msikiti mtupu hakuna watu watu wameghafilika mimi natumia fursa ya kughafilika kwa watu walikuwa wakiyafanya haya as-salafu salih na hili lipo kwa kiasi kikubwa kwenye misikiti mingine ama misikiti ahlu sunna wal jamaa haiwi hivyo amira amira bidurus imeimarika kwa madarasa wamekaa ndio wamekaa lakini wanaswali yao nyinyi mko hapa mmekaa si mmeswali maghrib si mnasubiri isha nyinyi mnaswali hapo mlipo na bado malaika wanaendelea kuwaandikia nyinyi mnaswali nyinyi hapo kwa nini mmesubiri swala ya isha baada ya kuiswali swala ya maghrib kwa nyinyi mnashughulika kwenye taa na mtume anasema sala salam katika hadith wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah wala yazalu fi salatin man tabara salata na wala hatoacha kuwa muislamu anaandikiwa bado yuko anaendelea kuswali man tabara salata muda wa kuwa hapo alipokaa anaendelea kuisubiri swala nyingine anaandikiwa bado anaswali uandishi huo utaondoka utasimama kwa yeye mwenyewe huyo mtu aliyekaa hapo msikitini. Ukitokwa na upepo msikitini, kalamu inasimama, huandikiwi tena kama uko kwenye sala. Ukiudhi watu msikitini kwa sauti na vurugu na kadha, ukawakera watu, kalamu inasimama, huandikiwi tena kwamba unaswali. Mambo mawili yametajwa katika hadithi mahali shahid kwamba as-salafu salih walikuwa wakitumia wakati watu wana mughafala wao ndio wakati wao wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali wakaendelea kutaja ahlul ilm kwamba hata miongoni mwa sababu zilizopelekea theluthi ya mwisho ya usiku theluthi ya mwisho ya usiku kuwa ni bora kuliko theluthi ya kwanza kuliko theluthi ya pili sababu ya kupelekea ubora wa theluthi ile ya mwisho ni kwa kuwa ule wakati sana ni wakati wa mughafalatu nnas watu wameghafilika kumkuta mtu yuko macho nadra kumkuta mtu anaswali nadra kumkuta mtu anasoma Qur'ani nadra watu wamelala muda huo saa nane kwenda kwenye tisa kwenda kwenye kumi watu wanakoroma na ndio muda ambao usingizi unakuwa ni mtamu zaidi kiasi kwamba ukiwa na imani dhaifu unasikia adhara ya kwanza, adhara ya pili hutoki. Sasa miongoni mwa sababu ya kupelekewa huu usiku au theluthi hii ya mwisho kuwa na fadhila kuliko zote ni kwa kuwa watu wanaotumia kwenye kheri, wakati wengi wa watu wameghafilika nao. kasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Amru ibn Abasa aliyopokea Imam Tirmidhi na akaisahihisha al-Allama al-Albani aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir sehemu ambayo Allah huwa karibu zaidi na mja wake huwa karibu zaidi na mja wake ni theluthi ya mwisho ya usiku fi jawfi al-layl al-akhir جوف الليل الآخر al-akhir ni theluthi ya mwisho ni kwa sababu hiyo ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatuasa akatuambia fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka saa fakun fakun kama utaweza ewe muislamu ukawa katika wale ambao wanamdhukuru Allah katika nyakati kama hizo mtume anasema sio mimi alayhi salatu wasalam kama utaweza fa inistata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka saati fakun kuwa kuwa maana kuna fadhila kubwa kabisa kwa kuwa ni wakati ambao watu wameghafilika kwa watu wakiwa wanalala mchana wa Ramadhani ah, ah, wewe jichukulie juzu ya kusoma umechoka kusoma sikiliza Qur'ani kama kuna tafsiri ya Qur'an tega sikio sikiliza Qur'an malipo ya msikilizaji ni sawa na malipo ya msomaji hivi ndivyo walivyosema halul ilm hata kaseti yako nyumbani CD yako nyumbani simu yako unayowasha ukawa unasikiliza ni sawa na kwamba wewe ndiye uliyeisoma usipitwe na hii kheri haya ndio maandalizi ya kuandaa mioyo kuipokea Ramadhani yaani ukaweka azma mapema ukaweka azma kwamba siwezi siwezi lakini kumi la kwanza basi nifanye khatma moja kumi la pili nipate khatma moja kumi la mwisho nipate khatma moja Qur'ani imetoka nimeirejea mara tatu hii ni aqallu takdir lakini wako ambao wanaimaliza Qur'ani ndani ya siku tatu ndani ya siku tatu kamaliza mzunguko wa kwanza mzunguko wa pili siku tatu mzunguko wa tatu siku tatu